صباح النصر قد طبل وصوت القهر قد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر الحمد لله رب العالمين للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الله سبحانه وتعالى zahvala Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo od njega pomoć uputu i zaštitu tražimo od njega i oprost tražimo salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na sve njegove ashabe, njegovu čistu častnu porodicu i sve one koji slijede njihov put do sudnjeg dana. Vama, braćo, i poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa Nakon toga, Allah zahvala, mi smo uključili se u ono u što je uključen ummet. Mi smo na ovim prostorima, dakle, uhvatili korak sa umetom i razmišljamo i tište nas problemi koji tište umet na drugim stranama svijeta. A jedna od ključnih tema i najvažnijih tema i osudnih tema, jedna od najvažnijih stvari, možemo slobodno reći i najvažnija stvar, oko koje se odavno lome i koplja i vodi žestoka borba oko koje se i dan danas vodi žestoka borba. Stvar koja je odlučujuća za uspjeh ili neuspjeh, <coughs> za otvaranje vrata brzog napretka i povratka umeta na pročelje čovječanstva ili zaostajanje i neuspjeh je pitanje šerijeta. I mi smo već povodavno, ja se ne sjećam tačno kad, u više navrata, kroz više vas spominjali činjenicu da su neprijatelji Islama učili prije muslimanske inteligencije, je tako, da su neprijatelji Islama učili prije samih muslimana, prije učenih ljudi među muslimanima, a kamoli muslimanskih širokih masa, da je izvor snage i vitalnosti i brze regeneracije i otpornosti ummeta, da je izvor snage ummeta Islama upravo u šerijetu. Upravo u šerijetu. Pa se stoga kad su izvukli skupu pouku iz krstaških ratova, koji su i skupo koštali, koji su dva stoljeća uzastopno trajali, vidjeli da je muslimane nemoguće slomiti i nemoguće u pogledu njih ostvariti svoje interese naspram njih, dokle god se drže Allahovog zakona i šarijata, onda su poslije toga odlučili da pronađu put i način kako da muslimane odvoje od Allahovog zakona i šarijeta. Taj proces je prvo morao proći kod njih, kod nevjernika u zapadnoj Europi, da se ljudi na zapadu, dakle, drznuli protiv vjere, protiv crkve, pa tako, podigli na revoluciju u kojoj su sveštenike i crkvene službenike za šije izvukli na ulice, jel tako, počevši od Pariza i na ulicama Pariza i pločnicima Pariza strijedali i ubijali, klali, tako? Tako je to počelo. Da su poslije toga, dakle, kad su se sami odvojili od, od svoje zavode i dina koji je neispravan, vjere koja je njihova zabluda, onda su razmišljali i dovijali se na koji način da muslimane odvoji od šerijete. I danas imamo situaciju da muslimani jednostavno su odvojeni od Allahovog zakona i šerijete. Što se tiče našeg naroda ovdje lokalno, mi možemo reći i istorijski je dokazano da je ovaj narod nastao kao narod, postao svjestan sebe u borbi za šerijet. Jer istoričari spominju da je dakle ta da tako kažem narodna svijest ovdje na ovim prostorima nije postojala i nije bila izražena sve do bitke na Banja Luci ili pod Banja Lukom 1737. godine kad su Austrugari prodrli preko Save i dospjeli do Banja Luke. E, ta bitka pod Banja Lukom je osudna prelomna stvar i najvažniji događaj u istoriji Bosne i Bošnjaka na ovim prostorima. Jer su bošnjaci kao bošnjaci nastali u toj, u toj bitci i kroz tu bitku. Zašto? A, ta, a glavni moment i najvažniji moment te bitke vezan je za proglas tadašnjeg austrougarskog cara Karla VI koji je oštampan u 400 primjeraka i koji je podijeljen unutar Bosne kao psihološki i ideološki rat prije oružja u kojem je između ostalog stojalo da muslimani mogu, ako ne pruže otpor, ostati u Bosni i ostati na svojim imecima, ali zakona vire svoje pod mojom vlašću imati ne može. E zakona vire svoje imati ne može je bio direktan atak na šerijet. To je ljude, ali tako, otrijeznilo i posebno im podiglo no tako, moral za borbu. Pa mi možemo reći, bošnjaci su nastali u borbi za šerijet. Bošnjaci su nastali u borbi za šerijet. Čak ovu poruka nacionalistima, ali Dobro. Ako su nastali u borbi za šerijat, mogu opstati drugačiji? Ako su nastali u borbi za šerijat, kako će opstati? u borbi za demokratiju se tako ostavi Neće. Dakle, to daje odgovor. S druge strane, taj ponosni narod, muslimanski narod na ovim prostorima, o kojem se čita i piše s poštovanjem i uvažavanjem, jel tako, od ovih trenutaka i poslije toga, sve dok su bile naše vjere nemoguće neće sačuvati na drugačiji način. Zašto? Zato što ga danas vidimo kao poniženog, potlačenog i narod koji je meta i kojem se planira jel tako, e, istrebljenje i nestanak, je došao u tu poziciju upravo onda kad je ostavio isti taj šerijet. Isti taj šerijet. Zbog toga ćemo mi uz Allahovu pomoć E, nastaviti i truditi se da u nastavku uvijek i stalno potežemo ovo pitanje. Pitanje šerijeta. Kao što sam rekao, čitav umet neće prestati da ističe ovaj problem, da ističe ovo pitanje, da ističe važnost Allahovog zakona i šarijata, sve dok se ne ispuni obećanje Allaha subhanahu wa ta'ala koji je izraženo u hadife Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji bliži ima Mahmed i ostali gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam Beše hadinu umme bis senai dini rifati Wa nasri wad temkini fil ard Obraduj ovaj ummet slavom i vjerom i čašću i pobjedom i vlašću na zemlji. I vlašću na zemlji. Ovaj ummet kad? Kad se bude bude i držao Allahu subhanahu wa ta'ala vjeruje Allahovog šarijeta. Alladine im kennahum fil ardi, aqamu salata wa atavu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahavu anil munkari wa lillahi aqilatul umur. Oni koji, ako bi mi dali vlast na zemlji, oni bi namaz uspostavljali, zekat davali, tako, naređivali dobro i odvraćali od zla i krajnja pobjeda na kraju, dakle pobjeda na kraju ili ishod pripada onima koji se Allah subhanahu istinski boji. Allah molim da nas učini od njih. Allah poslanik sallallahu alaihi sallam je također nagovijestio u hadithu da će nakon poslanstva biti razborito nasljedstvo hilafetom rašidem. Zatim će poslije toga biti kraljevstvo, zatim će biti tiranija, a poslije tiranije kaže Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem: "Thumma takunu khilafatan ala A zatim će ponovo biti hilafet na poslaničkom programu i pravcu, a zatim je zašutio. Pa mi smo ispratili ove neke faze. Ova faza propadanja ovih tiranija i totalitarnih sistema je pred našim očima i šta slijedi sad? Ono što nevjernici ne vole da čuju, a što neumoljivo dolazi, niko ne može spriječiti. To će sigurno doći. Sve dotad nama je vađib da pozivamo Allah subhanahu wa ta'ala i njegovom zakonu i šarijetu. Zato što ovaj ummet, kao što smo rekli za bošnjake, muslimani općenito i ummet islama, neće ispraviti svoju kiču i neće ustati iz gliba dok se ne vrati Allahov zakon i šerijat i dok ne spostavi Allahov zakon i šerijat. Zato smo u kaknju, alhamdulillah, govorili na ovu temu i naslovili smo, naslov smo stavili, zašto šerijat? Zašto šerijat? Muslimanima, razboritim muslimanima, obrazovanim muslimanima, je jasno zašto šerijat Zašto smo mi opredijeljeni za, šerijat zašto zagovaramo šarijat, zašto pozivamo šerijatu je jasno. I to se podrazumijeva zašto šarijat. Međutim, narodu koji je dugo bez šerijata i živi daleko od šarijata i od dina i vjeri i udalio se i zavutao, moraju se i ove neke pojedinosti pojasniti. Moraju se, ne bi li Allah subhanahu dao da se ovo E, ova stvar i ovo veliko pitanje, osudno pitanje, približi njihovim srcima. Pa, uz Allahovu pomoć, ne smeta da kratko samo spomenemo šta smo na prijedodnim dersovima na ovu temu govorili ukratko, a onda da nastavimo dalje da čitam. Pa smo rekli prije svega da e, odgovor na ovo pitanje potražimo u Koranu, pa zašto šerijat? Zato što je Allah subhanahu ta'ala Zašto Allahov zakon? Zato što je Allah subhanahu ta'ala zakonodavstvo zadržao za sebe, da je to njegov isključivo pravo i da nema pravo niko drugi na zakonodavstvo. Inil hukmu illa lillah. Sud pripada samo Allah. Sud ovdje presuda, propis, dakle, zakon, zakonoda, zakonodavstvo. I to je svakom muslimanu dovoljno. Međutim, pored ovog mi možemo nabrojati još stotine kuranskih ajeta. Između ostalog, Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio da se u svojim, da se koravamo Allahu i Allahom poslaniku i predvodnicima, predvodnicima, tako vođama, a kad se raziđemo da se vratimo na Kur'an i sunnet, pa kaže u suri Nisa, ja i dina amenu je Allah, etiju Rasula, voli amri minkum, wa in tenaza'atum fi še'in farudduhu ila Allahi var Rasul. U vjernici pokorite se Allahu i poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i vašim vođama, predvodnicima, pretpostavljenima. A ako se oko nečega onda, se, onda to vratite, to oko čega ste se razišli, vratite Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Vratite Allahu, kaže Ibn Kathir i svi ostali u Fesiri, znači Allahu u knjizi Koranu, a vratite Muhammeda sallallahu alaihi sallam, znači vratite sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Dakle, ovo je naređeno, nama je važno da se vratimo na šerijat. Oko, ako se oko nečega, oko nečega, dakle, oko bilo čega. I kad god se oko nečega ili bilo čega raziđemo, šta? Važimo da se vratimo na, na Koran i sunnet, to jest na šerijat. To jest naš šerijat. Pa mi ne možemo bez šerijata, jednostavno ne možemo bez njega. Moramo se na njeg vraćati. Nemoguće. Ili, ili ćemo živjeti da se nikad ne raziđemo. Ili se moramo vraćati na šerijat, to je važno. Zatim, Allah subhanahu wa ne samo da nam je to propisao i odredio i naredio da se vraćamo na šerijat, nego je to učinio uslovom imana. In kuntum, u nastavku ajete kaže in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil Ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Pa kaže Ibn Kathir, ako vjerujete u Allaha i sudnji dan, vratit ćete se na Kur'an i sunnet, na šerijat. To jest, onaj ko se prilikom razilaženja oko bilo čega ne vrati na Kur'an i sunnet, on nije vjernik u Allaha i sudnji dan. On je nevjernik u Allaha i sudnji Jer Allah s.w.t. kaže vratite se, vratite to Allahu i poslaniku ako vjerujete. Što znači ko ne vrati da ne vjeruje Allaha i sudnji A zatim ajet pečati jednom kratkom rečenicom. Kaže Allah s.w.t. Dalike hajron. To vam je bolje. To vraćanje Allahu i poslaniku. Vraćanje na šerijat. Vraćanje na Allahov zakon. To vam je bolje. Vraćanje na Allahov zakon vam je bolje. Bolje od čega? Od nevraćanja, jel tako? Ili vraćanje na nešto drugo. Vraćanje na Allahov zakon vam je bolje. Wa ahsanu tevila i bolje će biti na kraju ishodište. Bolji će na kraju biti rezultati. Bolje će posljedice biti. Alikum selam izaće vam na kraju problemi nabolje. Je tako? Ili posljedice će biti na kraju bolji Allah subhanahu wa ta'ala nas ovdje podučava kad god presudimo kako je Allah odredio da će na kraju u ahsanu ta'vila da će na kraju to izaći na dobro. Da će posljedice iza toga, znači ono što slijedi iza toga nakon presude po onome što je Allah odredio će biti bolje. Bolje od čega? Od posljedica i presude koju Allah nije propisao. Pa ljudi su, evo, a kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovo men astaku min Allahi haditha, ako istinitije govori od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, njegovi govori je istiniti, on govori samo istinu. I mi možemo radi fajde, inša Allah, i prije smo to govorili, možemo da lahko nađemo i napravimo poređenje da se svjedočimo da je ono što je Allah subhanahu Tela propisao i njegova presuda uvijek bolja. Pa na primjer, naći ćemo da je Allah subhanahu wa propisao za onoga ko ukrade imovinu sa mjesta gdje se ona čuva, tako čuvanu imovinu ko ukrade u vrijednosti od e, četvrtine dinara, četvrtine zlatnika, ako ukrade to, da mu se osjeća desna šaka. Allah subhanahu wa ta'ala za ovu presudu kaže to vam je bolje i posljedice su ljepši. Najbolje će vam izaći. Kad neko tako ukrade, slobodno mu sjeste šaku i bit će, bit će bolje. Al tako. I čitav svijet se osvjedočio. Tamo gdje su se izvršavale te kazne, o tako, problem krađe gotovo da nije ni prisutan. Vrlo slabo ima krađe, tako? Međutim, ljudi su se našli da pametuju, jel tako, da proturijeće Allahu subhanahu wa ta'ala, drznuli se da oni kažu da je ovo šta ne sviđa se njima ova lava presuda njima se nije svidla, pa su oni izmislili neke druge presude, jel tako, treba humano postupati, jel tako? I sad ova humanost svela se na koga? Humanost prema lopovima i banditima. Ali ako smo mi humani prema lopovu i banditu, onda smo nepošteni prema čitavom ostalom društvu. Jel tako? Prema poštenim ljudima li tako? A ovi pošteni ljudi, to su ogromne, široke mase. Prema njihovim imecima smo nepošteni. Nepravedni. Zbog čega? Da, da, jel tako, da bi ispali onaj, humani prema, prema kome? Prema izgrednicima, prema određenim pojedincima, lopovima. I onda kad se tako postupi, šta? nastupi nesigurnost. Imovina postaje nesigurna. Proširi se lopovluk, lopove, hapsi malo u zatvor, on zatvoru sretne i druge lopove, ono onda tu lopovluk još više usavrši i onda policija žali i kaže mi lopovi su uvijek ispred nas, nikad ne možemo da istignemo. Tek njihovu jednu metodu, tako, upratimo i naučimo kako oni kradu, oni usavrše, idu dalje na sljedeću metodu. Čim mi otkrijemo kako oni to rade, jel tako, oni odmah idu sa sljedećom metodom i tako u nedogled. Prema tome, Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan, odredio vjeru za lopova. Jel tako? Nije nepravedan prema njemu. I njemu je pravedno sudio, ali će čitavo društvo i sav, sva pošteno stečena imovina ostati si, sigurna. E to vam je bolje. To vratite se vi na Koran i Sunnet pa će vam biti bolje. I bit će bolje posljedice, bit će vam bolje, lakše živjeti. Ljepše posljedice. I tako uzmite na ovakav način, analizirajte sve druge propise. Analizirajte sve druge propise. Mnogi se zgražavaju, kako je Allah tada propisao, da se udata ta zinalučarka i da dobiju kamen u glavu, da se ubije, ko zmije. Ali tako, mnogima je to, a? I onda se to kritikuje. Ustanu ljudi sa svojom kritikom protiv Allaha subhanahu ta'ala u njegovom propisu, u njegovoj mudrosti. Međutim, evo oni su dozvolili, jel tako, dozvolili odnose između muškaraca i žena, slobodno, jel tako, nije to zabranjeno, nema nikakve kazne za to. Maša Allah, sloboda. Tako. I bit će im lijepo. I gledaj te ljepote. Svaki dan čitaš crnu vroniku Onaj izbo svoju ženu nožem uboje 20 puta, ona je izgazio autom, ona je zadavio, ona je onoga žena ubila. To kad brojiš, to svaki dan po, život ode. Kad bi pratio te pojedinačne slučajeve, ostadoše djeca, ta djeca budu obično e, psihički degenerici, bolesni, jel tako, ne mogu voditi poslije i kad odrastu i stasaju normalno svoj samostalni život i onda posljedice toga što oni su bili humani prema zinalučarima, ostaloše decenijama i generacijama da čitavo društvo ispašta i devera i sa njima ga u zatvor, onaj ubio u zatvor, ovaj ubijena, djeca ostala, djeca odrastu, bolesna. Društvo, je tako, nema nikakve fajde od bolesnih ljudi, o njima mora da vodi brigu i tako dalje. Pa ćete vidjeti čitavu jednu populaciju unesrećenih ljudi. Čitav svoj populacija unesrećenih ljudi. Zbog čega? Zbog toga što su ovi dozvolili i zaštitili zinalog. Samo zbog toga. Ko je odgovoran za, za sav ovaj fesad? Oni koji su to dozvolili. I koji hoće da budu humani prema izgrednicima a onda budu nehumani i nepošteni prema čitavom društvu. Dakle, kad bi nabrajali sve propise, vidjet ćemo da u svakom propisu će se obistiniti ovo, da je to bolje što je Allah propisao, a da su posljedice onoga što su ljudi poslije toga propisali uvijek go... gore. Uvijek gore. Dalje, Allah subhanahu wa ta'ala nam je propisao najbolji zakon. Allah subhanahu wa ta'ala nam je propisao najbolji zakon. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala zakon najbolji, onda je svaki drugi zakon, nema Allahovog zakona i šarijeta, šta? Najgori. I tako Allah subhanahu wa ta'ala i dijeli zakon. Svi zakoni koji postoji, Allah subhanahu wa je upisao u jednom ajetu. Efe hukman džahilijeti je bugun, min Allahi hukman li حُكْمًا i Zar oni žele džahilijetski sud? A ko bolje sudi, ko je bolji je zakonodavac od Allaha, narodu i ljudima koji su ubije, ubijeđeni. Pa ovaj sud, zakon i zakonodavstvo, Allah subhanahu je podijelio na džahilijetski i Allahu najbolji. Ko od Allaha bolje sudi? Ko je bolji zakonodavac od Allaha? Znači Allah je najbolji zakonodavac. Jesu sa mnom? Dakle, ovo znači njemu gajete šta? Da je Allah subhanahu najbolji zakonodavac. Nasuprot toga je šta? Džahilijetsko zakonodavstvo. Džahilijet. Ova riječ džahilijet. Ima li ona ikakvo pozitivno značenje? Nosi li u svom značenju išta pozitivno džahilijet? Džehl, neznanje. Je li tako? Neznanje, neznaboštvo. Nosi li ta riječ u sebi išta pozitivno? Džahilijet. Kad ti se spomene ta riječ, može li uopšte da ti nam pane nešto pozitivno? Ona upućuje isključivo na što? Na negativnost. Jel tako? Upućuje na negativna značenja i sve u sebi što nosi, nosi svu negativnost. Je tako? Nema ništa pozitivno u džahilijetu. Pa prema tome, Allahov sud i Allahov zakon je najbolji. Omen ahsenu, a ko je bolji? Dakle, Allah je najbolji. A ovo drugo, sve drugo je hukmul džahili, džahilije. Džahilijetski zakonodavstvo, džahilijetski sud sud. Prema tome, ova je, je tako, apsolutno i samo negativan, a Allahov zakon je apsolutno i samo pozitivan i najbolji. Pa nas Allah subhanahu ta'ala stavlja na izbor između najboljeg i najboljeg. I sad, za da se čovjek predijeli između najboljeg i najgoreg, zaista ne treba nikakva velika pamet. Ono je teško, jel tako, odabrati između dva dobra, jel tako, koje je bolje. Ali kad si, kad si u situaciji da biraš između najboljeg i najgoreg, zaista, jel tako, ne treba velika pamet da, si, da odabere. Međutim, pogledajte ljude danas šta su odabrali, pa ćete vidjeti kakva je njihova pamet, jel tako koji su njihovi domet. Inače, danas u ovo moderno doba, doba gdje se ljudi zaklinju na pamet, zaklinju se u svoj pamet, jel tako? Zaklinju se u razum, je vrijeme gdje se najviše budavaštinja slijedi i, i, i, vrijeme u kojem se, dakle, u najveće budalaštinje vjeruje neke teorije koje se pod navodnim znacima nazivaju naučnim teorijama, nikad nisu mogle naći prođu i naći svoje sljedbenike kao ideje, kao li tako? Nigdje, nikad, kroz čitavu istoriju ljudskog roda, nisu mogle naći one koji to slijede i tako vjeruju do u zadnje doba sudnji dan. Što je dokaz čega? dokaz, je tako da, da, znači ta glupost, ta glupost je, dakle, masovno se širi i da su, znači, industrija za proizvodnju gluposti je unaprijeđena, u tako, unaprijeđena. Pa smo se smijali, ja i moj brat Ibrahim, do suza smo se smijali. I ja mislim da će se i vi smijati, tako? jednoj teoriji, naučnoj teoriji, da je početak svijeta. Kako je svijet nastao? Pa teorija kaže da je nastao svijet praskom, eksplozijom, tako? Bum! I evo ga svijet. Teorija, je tako? Naučna teorija. To najpametniji, najškolaniji ljudi, televizije, naučni skupovi, simpoziji, knjige, to kad bi sabro dijela, to su tomovi knjiga napisani na tu temu, to je milijarde ljudi slijedi tu teoriju, vjeri u nju. A u našem narodu se lijepo pokaže kad je ovako negdje neki haos i nerijed, jel tako kaže kao, kao da je bomba pala. Jel tako? Kao da je bio neki prasak, tako? A ovaj uređeni svijet, savršeno uređeni svijet, da nastane praskom, eksplozijom. Pa kaže, ako je nastao eksplozijom, kaže, onaj, brat, onda bi dobro bilo da mi izumimo danas te bombice, jel tako? Sa proizvodnju, praskom, jel tako? Pa domaćica umjesto da se pati, jel tako, kupi bombicu, baci u kuhinju, zatvori vrata, bum, otvori, sofra na stolu. Znači, znači pasmo, nastavi stvari pasmo. Tako? Ha. A šta je sofra na stolu u odnosu na ove kosmičke dimenzije, sunce, mjesec, zemlja, na ove bezbrojne detalje, ne možeš nabrojati detalje, zakone, propise po kojima se odvija čitavo ovo stanje i ovaj život, po kojima opstoji sve ovo što mi vidimo i sve što nismo još vidjeli, i zašto još nismo ni, ni čuli. Pa smo se onda dalje nastavili šalka, tako, hoćeš da praviš vilu, kupiš bombicu, dođeš na placi, tup ona vila. Pa djeca mala znaju kad nešto eksplodira da tu sve polomi i nastane haos. Kako da iza eksplozije, kaže vam, narodna poslovica kaže kad neki, negdje neki nered, kaže kao da je bomba pala. A? Ovi kažu puklo i sve se redu. Mala djeca da ne povrijedi. Malom djetu kad kaže da je sad ovdje u mjeseči neko bacio bombu i onda od te bombe stubovi se pojedali, tako kablovi, sijalice, od tu Sve knjige se poredali po policama. Da, havla vada Dakle, jedan primjera sigurno koji upućuje da je istina ovo malo prije što sam rekao da je ovo vrijeme gdje je gdje se tako najviše vjeruje u budalaštinu i u gluposti. Zatim, zašto šerijat Allah subhanahu wa ta'ala nam je propisao da وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ Oko čega god se vi razićete, presuda o tome je kod Allah. Oko čega god je opći izraz, opšti izraz, koji obuhvata sve, i temelje vjere, je tako, i ogranke vjere, sve, sve, oko čega god se raziđete, presuda o tome je kod Allah Ovaj ajet upućuje da je Allah subhanahu wa ta'ala o svemu dao propis. U Kur'anu ili u sunetu Allahu poslanika sallallahu Kaže Abdurrahman Sa'di rahimahullahu ta'ala ovaj ajet je dokaz da je Allah subhanahu wa ta'ala o svemu dao propis. Ili direktnom tekstom ili općenitim nekim tekstom ili posebno direktno ukazao na pitanje, ili nekim išaretom, ili se analogijom može dokučiti analogno nekom drugom propisu, ili, dakle, na razne načine uvijek ima odgovor i presuda u Koranu o svemu, oko čega god, u amahtaraftom, oko čega god se raziđete. Uvijek ima u Koranu presuda o tome. Zato i jest Kur'an savršena knjiga i ovo je savršeni šerijat i zato jest važeći do sudnjeg dana. Allah subhanahu wa ta'ala je na osnovu svog savršenog znanja objavio knjigu, pazite, koja će biti izvor u kojem ćete naći rješenje do sudnjeg dana oko čega god se raziđete. Ima li takav parlament negdje da je okupio takve pametnjakoviće da propišu neki zakon u kojem će biti riješeni, predvidjeti se sve mogućnosti i sve oko čega bi se ljudi mogli razići pa da nađu rješenje i odgovor u tom zakonu. Ako neko kaže da ima, mi ćemo reći stvarnost te tjera u laž. Pa šta ovi parlamenti rade svaki dan, osim što stalno mijenjaju, dograđuju, izmjenjuju, što mijenjaju? Zato što su vidjeli da je nedostatno. tako? Čak što više, mnogo, često se događa da se usta formuliše, izdetaljiše, a onda ljudi traže njegove izmjene prije nego što je stavljen na glasanje, na izbor za njega. Odmah da ga još, prije nego što su ga izabrali, da ga promijene. Što pući na to sale nedostatke, tako? u odnosu na savršeni Allah subhanahu wa ta'ala A zatim, Allah subhanahu wa ta'ala nakon ovoga kaže Dalikum Allahu rabbi, to vam je Allah moj gospodar. Pa kažem, fesir, što ovdje gospodar? To vam je Allah moj gospodar. Zašto ovdje gospodar? Ova riječ gospodar upućuje da je Allah šta? Stvoritelj, obskrbitelj, upravitelj, da sve apsolutno nad svim bdije, sve održava, u svakom trenutku, jel tako, svim upra, upravlja. Svim što je stvorio. To vam je Allah, moj gospodar. Šta znači ova rečenica poslije ovog prvog? Oko čega god se raziđete, pa presuda o tome kod Allah, to vam je Allah, moj gospodar, pa on je gospodar. Ko će drugi određivati i ko će drugi propisivati? Zato što je on gospodar. On je stvoritelj i stvorio i odredio propise u svemiru, u prirodi. I on je stvorio ove ljude i odredio propise između njih. Oni su njegovo vlasništvo. On je gospodar ovih ljudi. Pa ko će ljudima propisivati zakon ako neće njihov gospod? gospodar? Ko će drugi? Ne može niko drugi. Ako Allah subhanahu wa nije ljudima propisao zakon, kakav je on onda? Da nije, da se ispravi. da nije Allah subhanahu wa ljudima propisao zakon i odredio i norme. Postavlja se pitanje kakav je on onda? Gospoda. Po čemu je on onda njihov gospodar. Svatate. I taj primjer često navodimo. Kao kad bi, kada bi, a to je opet još jedan dokaz da se mora vraćati na šerijat. Ako je Allah spano tela propisao u zakonu, da se na njega mož, moramo vratiti. On je gospodar. Ako prihvatimo nekoga drugog i nečiji drugi zakon i propis, onda smo njega uzeli za gospodara. Kada bi neko osnovao firu, Jel tako? I onda tu doveo 100, 200, 1000 ljudi da zaposli. A onda ih pusti u toj firmi bez da im išta odredi. Ne odredi im ni početak radnog vremena, ni kraj, ni šta će ko raditi, ni platu, kakva će biti, ni radno vrijeme, ni ništa, samo ih dovede tu i pusti. I kaže, o tako, ne kažem čak da oni trebaju da imaju obavezu da rade. Šta bi mi uradili sa vlasnikom te firme? Šta bi rekli mi za njega? Nije normalno, hm, tako? Odmah bi ga spakovali u bolnicu, tražili lijeka. U bombicu mu bacili. <laughs> dakle, kad to ne priliči i kad bi to bilo glupo i nezamislivo u pogledu jednog čovjeka. Pa kako onda neko može zamisliti tako nešto u pogledu gospodara svih svjetova? Kad to ne priliči, kad je glupo za jednog insana, pa kako to neko može prepisati gospodaru svih svjetova? Da je sve ovo stvorio milijarde ovih ljudi, jel tako? I čita ovaj i svemir i tolike džine i da ništa nije naredio, propisao, meleke, tako, nikome ništa, nikakve zadatke, obaveze, ništa. Zalikum Allahu Rabbi, to vam je Allah moj, gospodar, prema, prema tome njemu pripada zakon. Zbog toga je naša obaveza da se vraćamo na Allahov zakon, zato što mi u njega vjerujemo kao gospodara. Dalje, Allah subhanahu ta'ala je odredio kaznu onima koji se suprostavi Allahom subhanahu ta'ala zakon. Što upućuje našto, našto Da je obaveza se vratiti Allahom zakon. Obaveza se vratiti. Jer Allah subhanahu ta'ala nije odredio kaznu za nešto što nije obavezno. da je to važi. Zatim Allah subhanahu ta'ala, i ovo je također važna stvar, Allah subhanahu wa ta'ala je objasnio vjernicima kroz primjer Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u vama dobro poznatom ajetu u suri Bekara وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Neće biti zadovoljni s tobom ni židovi ni kršćani dok ne budeš slijedio njihov vjeru. To je pojasnio. A onda slijedi dalje objašnjenje. Kul inna hudallahi huval huda. Reci Allah, zaista je Allahova uputa, uputa. Neće s tobom biti zadovoljni ni žitovi ni kršćani. Ovdje nema nikakvog obra, obraćanja. Jel tako? Ne obraćaju se sad Allahovom poslaniku ovdje ni židovi ni kršćani. Jel tako? A onda Allah subhanahu kaže, a ti reci, pa nam ovdje Allah subhanahu wa odslikava kao da je to već dijalog i su, sukob, suočenje. Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje predstavlja jedan sukob. Oni neće s tobom biti zadovoljni, oni su već izrazili to nezadovoljstvo i govoreći da si ti na zabludi i ti treba šta, nećeš biti na uputi dok ne budeš kao mi. Jel tako? A onda je odgovor šta? Reci ti njima Allahova i uputa, uputa ovdje je dokaz da Allah poslanik sallallahu alejhi ve nije bio ostavljen od dakle nije bio sačuvan od osporavanja. Sam Allah poslanik sallallahu alejhi ve evo dokaz u Koranu, je bio osporavan ti si šta u zabludi trebaš našim putem. Šta to znači? Da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve bio pod pri pritiskom tako? Da su mu prijatelji, neće biti s tobom zadovoljni. Pa mola Svana Tala objašnjava, nemoj tražiti načina da ih zado... zadovoljiš. Jel tako? Nemoj, nemoj se zamejavati, tako? Nemoj pomišljati da postoji neki način da ih zadovoljiš, osim da, da slijediš njihov zablud na tu njihovu zavodu koju oni tebi, kad, ti, kad vrše na tebe pritisak, oni kažu ovo je uputa. Pa tako? Ti si na zavodu. A ti njima odgovoriš šta? Allahova uputa je uputa. Međutim, ključna poruka u pogledu šerijata je ovdje u nastavku. وَلَا i ehva'ahum. Ba'da بَعْدَ الَّذِي min al-ilm, Kad bi ti slijedio njihove strast. Kad bi ti slijedio njihove strasti nakon što ti je došlo znanje. I nakon onoga što ti je došlo od znanja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje Kur'an naziva zna, znanjem. <clears throat> Sunet Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam također Allah naziva zna, znanjem. Pa kad bi ti slijedio njihove strasti nakon onoga što ti je došlo od znanja. Slijedio njihove strasti, šta to znači? Kad bi ti pokušao da im udo, udovoljiš. A na početku je rečeno da im nećeš udovo, udovoljiti osim na jedan način. A onda odgovor, kad bi ti ne bi slijedio njihovu vjeru, ali pokušao malo da udovoljiš njihovim strastima, jel tako? Nakon što ti je došlo od znanja, ne bi imao nikakvog pomagača ni zaštitnika od Allaha. Onda ti nema pomoći i spasa od Allaha. Niko te od Allaha više neće ni spasiti ni pomoći. Zašto ovo posebno ističem Zato što ovi koji zagovara, zagovaraju i savjetuju široke mase koji se smatraju muslimanima i propisuju islamu. Dakle, i muslimanima savjetuju. Ako hoćete da se spasite, jel tako? Ako hoćete da se spasite, šta trebate uraditi? Morate slijediti šta? Evropske integracije. Tu Tu je spas. Nema nam drugi. Razumijete, broći? Dakle, udovoljite malo njihovim strastima pa ćete se spasiti. To je logika. Zašto ovi zagovaraju europske integracije? Da se narod spa, spasi, jel tako, po njihovoj zamisli. Da se narod spasi, jel tako? Ili nije? Tako. Tako je, sigurno je tako. On to jasno govori, jel tako? Osim toga, što god prepoznaju, selam. Što god prepoznaju od stvari, da se ne uklapa, jel tako? I da ne ide po volji zapadnim silama i moćnicima, jel tako? Smatraju to pogubnom stvari, nesrećom. Smatraju to, to će nas upropasti Pa na primjer, kad primijete Selefije, ka, e to je stvar koja će nas uništiti. Radi toga ćemo biti uništeni. Kako? Bićemo stavljeni pod blokadu. Jel tako? Bićemo ignorisani, odbačeni. Jel tako? Biće zaustavljeni integracijski pro, procesi. Teško nama, propašćemo. Jel tako? Narod će čitav zbog vas biti uništen i ispaštan. Čitava država. Zar ne govori tako? Dobro, a šta Allah kaže? Upravo ovo što ovi predstavljaju kao put spasa, Allah s.w.t. nas uči da je to put propa, propast. Pa Allah s.w.t. kaže, ako, ti, ako bi ti slijedio njihove strasti nakon ovog znanja, nakon Kur'ana, nema ti, maleke min Allah i min vali, nema ti zaštitnika, voja nasir, ni pomagača. Ne, niko te od Allaha više neće ni spasiti ni pomoći. Razumijete, broći? Zbog ove činjenice također šta? Nama je vađib da dignemo svoju glas za šerijat. Da pozivamo narod šerijatu, da ističemo važnost šerijata, da podučimo naš narod da nema uspjeha ni pojedincu ni zajednici bez Allahovog spano zakona i šerijata. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio da se čini širk Allahu u ibadetu. Robovanje je samo Allahu. Ako se uz Allaha još nekom robuje, to je širk. To je najveći krije. Najveći volum i nepravda je da je Allah stvorio i tebe i sve ovo oko tebe, a da ti uz Allaha još nekoga obo, obožavaš. To je najveća nepravda. Zato je Allah subhanahu stavio ovo kao najveću zabranu i jedini grih koji nikome neće oprostiti. Ovo je grih koji je Allah subhanahu nikome neće oprostiti. Najveća naredba i najveća pravda je da se ibadet čini samo i isključivo samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato ćemo naći širom svijeta da učenjaci osporavaju, odvraćaju od širka, da ljudi ne čine ibadet nikome drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ćemo zato vrlo malo naći oni koji odvraćaju da ljude da ne prihvataju zakon i zakonodavstvo ikoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a ove dvije stvari su is, iste. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da mu se čini širk, tako je zabranio u ibadetu, tako je zabranio da mu se čini širk u zakonoda, zakonodavstvu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ko vjeruje u Allaha, vjeruje u susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, nek čini dobra djela i nek ne čini širk u svom rogovanju i ibadetu nikome uz Allaha. Nek svoj ibadet ne čini nikome drugom uz Allaha. Na isti način, kako je ovdje zabranjeno da se ibadet čini nekome drugom ima Allaha, na isti način u drugim ajatima vala jušriku fi hukmihi ehada, u drugom koji je također sahih, jel tako? Ne, I ne čini širk u sudu, u zakonu, u propisu nikome mimo Allaha ili u, drugom, u drugoj predaji ovaj ajet glasi i ne čini zabranu I nemoj činiti širk Allahu u sudu, u propisu, u zakonu. Nijukom i nikom sa Allahom. Ako ti je Allah zakonodavac, zakonodavac, gotovo nemaš drugog zakonodavca ono imamo, Allah subhanahu wa ta'ala. Pa su ove dvije stvari isti koje upućuju i ova stvar upućuje našto, Da mi kako ljudima uspora, osporavamo i kažemo nemojte se klanjati turbetima, nemojte se nadat, jel tako, evlijasima, nadajte se Allahu, klanjajte se Allahu, pa tako, tako isto kažemo, nemojte se klanjati tagutima i ne uzimajte propise od taguta, klanjajte se ili nadajte se Allahu i uzimajte propise i zakon od Allaha što je direktno vraćanje na naše rijete. Allah subhanahu wa ta'ala kao što sam na početku rekao je ovaj narod uzdigao, ovaj narod ujedinio, ovom narodu dao moć i slavu u borbi zašto? Za šerijet. A ovom narodu je Allah dao nejedinstvo, raskol, poniženje, propast. U borbi zašto? Za sve drugo, za džahilijet, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj narod se uvijek borio. Borio se za šerijat. Kad je prestao da se bori za šerijat, Šta je bilo sljedeće za što se borio? Džahilijet. Za Austrugarsku, za džahilijet. Ovaj narod svakako ginuo u borbi uvijek. Je tako? Kad su ginuli za Allaha i za Allahov zakon i borili se, Allah subhanahu im dao ponos i slavu, moć i snagu. Do te mjere da su, na primjer, u bitci kod Banja Luke, koju smo malo prije spomenuli, sami, sam narod ovdje, bez ičije pomoći, je porazio jednu od najvećih svjetskih sila. Austrugarsku. Austrugarsku vojsku su porazili. I tu ih porazili desetkovali. Nisu ih porazili, porazili, nego jasno ih porazili, potukli do nogu. Glavom bez obzira su pobjegli. Granica Austro-Ugarske je prije ove bitke bila 20 km unutra u Bosnu. Poslije ove bitke su pobjegli preko Save, niko nije ostao preko Save unutra. Duž čitavi Save, granica je pomjerena na rijeku. Jedno od najvećih svjetskih cila, ovaj narod sam, bez ičije pomoći. Novi pazar je bio pao, fizički kontakt sa ostatkom Osmanskog carstva je bio prekinut. Ovaj narod sam, goloruk, gladan, je najveću svjetsku silu na na brziju Slava i ponos. Dobro, poslije nema više šerijata. Ovaj narod se i dalje bori. Evo, ste u grad, pod navodnim znacima šehidska, tako, groblja, oni koji su izginuli u borbi za austro kralja nećete da pobjedete i da se borite ponosno za Allahov din, onda ćete ginuti za gluposti. To se Pa tako, onda ćete ostati bez života na zabludi, u borbi za šeitan. Onda dolazi pravo poniženje. Poniženje. Tako je Omer radijallahu vam govori mi smo, nahnu kaumun a'azzan Allahu bil islam, wa kullama ibtagajna la bi gajrihi Allah. Mi smo narod koji je Allah subhanahu ta'ala uzdigao islamom. Kad god budemo tražili ponos u nečem drugom, Allah će nas poniziti. Dobro, ovi danas političari i političke partije savjetuju nam europski put, je tako? nastoje kroz sve, na sve moguće načine da se približe i dodvore evropskim, zapadnim i američkim moćni, moćnicima. Zašto to radi? Zašto to radi? Zato što čvrsto vjeruju da će na taj način obezbijeti sebi slavu i, i ponos. Pa tako? Pa tako? Oni su uvjeđeni u oni smatraju da će na taj način šta, Ubezbijeti sebi slavu i ponos, dostojanstvo tako odbraniti, sačuvati. zašto? Zato što vide ove da su bogati, vide kapital kod njih, vide tako, da su ovi prosperitet, vide kod njih. I žele to za sebe misleći da, i misli da je taj put, ako im se budu dodvoravali, njima približavali, tako, da će postići taj slavu i, i ponos. Mnogi od njih čak